Joao Afonso que bebe das fontes da música urbana africana do seu Mozambique natal e da música popular portuguesa a que chegou a través do seu tío Zeca Afonso o seu último traballo un redondo vocábulo que comeza precisamente con este primeiro, primeiro corte ofrece precisamente unha ollada diferente e intimista sobre a obra poética e musical de Zeca un músico imprescindible na historia recente de Portugal trátase dun recital único que debulla algunhas das cancións máis fermosas e menos coñecidas de Seca Afonso ao tempo que traza un velo delicado percorrido pola música portuguesa contemporánea. Alén deste recente proxecto, Joao segue a presentar o espectáculo Outra Vida que revela o mellor da súa produción discográfica. Acompáñase dunha banda versátil de seis músicos capaz de contaxiar ao público cos seus sons quentes e inspirados de Joao Afonso mm, recreámonos con el porque mm, hoxe teremos un programiña mm, bastante especial dedicado a unha persoa que nos deixou e que apreciábamos moito e que tiñamos unha relación bastante directa con el que se chamaba Xosé Saramago e que hoxe precisamente celebranse súas exequias en Lisboa, en Portugal. Bueno, vamos coas noticias que nos chegan da redacción. Vigo reabre o auditorio coa programación pechada para o trimestre. Nace vigocultura.org, o web, coa información cultural do Concello de Vigo, Concello Olívico. Con case un ano de atraso, Vigo estreará a vindeira semana o seu remodelado auditorio municipal 287 prazas que xa ten pechadas a programación para os vindeiros tres meses. Só lle falta o nome e o Concello quere que os cidadáns ofrezan posibilidades a través de, do seu web vigocultura.org un novo sitio web na que dará conta da información relativa ás actividades culturais que se organizan na cidade, así como a venda das entradas. A apertura do centro terá lugar o día 22 cun espectáculo de danza gratuito para todos os que se acheguen precisamente ali. Outra máis, xestores galegos acoden a Portugal a coñecer o modelo de xestión escénico. Intégrase no marco da programa mm, do programa Creativa. O Centro Cultural Vila Flor de Guimarães e o Teatro Nacional de San Joao de Porto son os modelos de xestión lusos que coñecerán 15 xestores culturais galegos no marco da programa Creativa para fomentar a difusión das industrias culturais do sur de Galicia e do norte de Portugal. O proxecto inclúe foros de debate e catro ciclos de showcases con pequenas mostras das creacións escénicas portuguesas actuais. Estas actividades desenvolveránse durante o día 21 e 22 de xuño. E eh, outra máis, demiten os coordinadores provinciales e provinciais e central da normalización lingüística. Os mestres consideran que estamos ante un peche de ciclo. Onte, os cinco responsables da coordinación dos equipos de normalización lingüística de Galicia un central e catro provinciais, comunicaron por carta aos centros a súa dimisión para o vindeiro curso. Tratábase de prazas ás que se accedía a través de concurso de méritos e elexida polos docentes, na que participaban profesores do sistema educativo galego en comisión de servizo durante un máximo de seis anos. A coordinadora de equipos de normalización lingüística manifestou a súa solidariedade cos cinco profesionais e mostran a súa comprensión á hora de presentar a súa renuncia xa que observamos como desde a Secretaría Xeral de Política Lingüística se está a lexistar en contra do traballo que viñeron desenvolvendo estes anos e en contra da nosa lingua. A Consellería de Educación asegura non ter constancia da dimisión. E eh, ben, como mm, dicíamos antes eh, que queríamos falar un poquinho de Xosé Saramago que se chamaba José de Sousa Saramago. Naceu en Aciñaga, Santarém, mm, Portugal, como ben dicimos, o día 16 de novembro do ano 1922 onte faleceu despois dunha longa enfermidade. Foi escritor, novelista, poeta, periodista e dramaturgo, membro do Partido Comunista Portugués e 1998 foi condecorado co Premio Nobel de Literatura. A Academia Sueca destacou a súa capacidade para volver comprensible unha realidade udiza con parábolas sostidas por, pola imaginación, a compasión e a ironía moitísimos, moitísimos traballos ten este home eh, no prelo. Mm, mm, relatos, novela, poesía, crónicas, guías turísticas, teatro, ópera, música sinfónica, etc. Mm, bueno, premios mm, doctor honoris causa da maior parte de, das universidades tanto de Portugal como de España, México, Brasil eh, Salvador, Reino Unido, Costa Rica, Italia. Mm, bueno, pois eh, este home era unha gran persoa, fillo predilecto, predilecto de Andalucía no ano 2007. Bueno, mm, en Inglaterra tamén foi recoñecido pois eh, mm, mm, polo The Independence Foreign Fiction por, por aquela novela o que é o traballo de O ano da morte de Ricardo Reis presidente do honor do executivo da empresa Sintratel bueno, de, de, premio Rosalía de Castro en Vigo Eu que sei, a, a verdade é que este home eh, lástima que, que desaparece quédanos todo o seu traballo quédanos todas as súas cousas que, que, que bueno, pois merece a pena repasalas e eh, releelas como por exemplo o Memorial do Convento ou a Viaxen do Elefante ou este último mm, casi novísimo titulado Caín de verdade que ou por exemplo aquel de ensayo sobre a cegueira mm, obras in, extraordinarias que todo mundo mm, seguro que disfrutaría e disfrutará mm, volvendo a escoitalas. Ben, eh, como dicíamos que o que nos interesa precisamente é que todos vostedes disfruten coa nosa mm, proposta musical queremos que mm, vayan escoitando aquelas pezas de música que nos eh, escollemos e eh, alguna delas tenes preparada xa aquí o noso técnico Marc. Thank you. baixamos a música para poder darlle benvida ao noso amigo colaborador Xosé Lamela. Boas tardes, Xosé. Hola, boas tardes. Moitas gracias por atendernos. Non sei se estarías moi ocupado, pero a verdade é que, bueno, pois é sempre un placer mm, poder falar contigo. Nada, a tua disposición. <laughs> De quixemos saudarte eh, felicitarte aínda que sea con retraso polo traballo que levades eh, facendo que por a, por a concesión que hai pouquiño hasta unha ministra chegouse precisamente a eses lares para poder eh, celebrar contigo pois unha enorme mm, festa, non? Efectivamente, a declaración da reserva de biosfera para os parques naturales de aquí da Línea Pero que... Misiones é Parque Nacional Portugués, verdad? Bueno, eh, re, refirme ao maior parque de Europa, ¿no? Ao mellor ao maior parque de Europa a reserva, digamos, a área protegida máis grande de Europa, efectivamente, Pero claro, con a condición ademais transfronteiriza, non? Exactamente, uh -huh. Bueno, eh, lembramos por, por varias cousas, porque quizáis, son, non sei se, se en algún momento faláramos ou non, pero creo que sí coincidiremos en que oh, pues tiñamos unha pois non sei, faleza especial precisamente por a persoa que nos acaba de deixar eh, Xosé, Xosé Saramago non eh, por a afinidade mm, tanto de lectura ou a afinidade tanto de, de pensamento deste home incluso non estando de acordo coas súas ideas políticas como pode alguén non sentirse inspirado por este home que, que nos deixou Xosé Saramago non? creo que foi unha gran pedida para, para esta, este idioma tan próximo que temos aquí tan común con nosco, non? Sí, sí. E eh, realmente ese referente, ese premio Nobel non a, a, a completar unha deuda que, tremenda que tiñan con Portugal por toda esa gran cantidad de aportación á literatura universal, non? Uh -huh. De Camões hasta, hasta nosos días. E eh, ben, pois pues, Saramago volveu a completar ese, ese linco de, de personas extraordinarias da literatura e que que está recibindo e, e nos deixa neste momento, deixa, pois, efectivamente, unha gran obra tamén acabada, non deixou non existe cantidad de, de traballos realizados tremenda, non? Sí, sí, sí. Precisamente, eh, bueno, pois pues eso, esa afinidade pois pues, é eh, a que nos mm, chegou a decir, bueno, pois pues, que, que, que este home, ademais, xunguía as dúas, eh, é eh, dicir, nos seus escritos, en algún deles eh, chegou a, a, a publicar e a, a, a desexar que, que, que houbera unha ibérica, non unha, unha España e, e Portugal dividida, sino unha, eh, unha ibérica, non? Sí, eh, efectivamente, foi unha persona que creou a súa polémica sí. eh, dentro de Portugal, pero realmente veo activar unha, unha, unha solución que podía ser, eh, digamos, no futuro, pois pues, hai esta idea de sumar sí. e eh, non dividir, non? Sí. E el veu a, a, a aplicar esta a Unión Ibérica, non? Eh, en, en Unión Ibérica podría ser un elemento de futuro para, por este país, pois que tan necesitaba ter de, de aportar sinérgicamente o mm. peso dos dous países todas as aportacións positivas. Eu creo que é unha persoa que tuve esta visión, tuvo que aguantar as polémicas que eso xenera tamén, non? Sí, sí, sí. Eh, eh, bueno, eh, de hecho hai unha idea que pode ser eh, algo que no futuro ainda se poda estudiar e levar a cabo ou lo menos intentar posibilitar esa unión moito máis que está ahora, non? Sí, señor. Bueno, home mm, de, de grandes obras como Caín, a última dela, aquela de El viaje del elefante ou o Caderno de Saramago, etcétera, mm, que te, te, serían in, eh, interminables, non? Non teríamos tempo <laughs> suficiente de abondo neste noso programa para poder falar de todas de todas as súas obras, ata de poesía, non? E, eh, e teatro, un hombre que, que, que bueno, pois pues, eh, admirable en todos os sentidos da, da, da palabra, non? Exactamente, é unha persona que dixe aí, ademais usa sempre esa chispa aí de, do tema religioso, non que sullace claro. como, como un, un, unha persona comprometida con todas as súas ideas de que sí, leva a cabo ese, ese traballo de Evangelio, bueno, de, todo, todo estas, esa, eh, ese ingente peso, é, digamos, un dos grandes mm, aportacións mundiales ao pensamento non da, da, desde o punto de vista partido sempre unha súa mm, mm, sí, sí. El mismo facía críticas á súa propia izquierda, non? Sí, sí, sí. Sí, sí, pobre home, dicía, de, de que poden esperar uno a esa edad? Bueno, a verdade é que cualquier, cualquier persoa que poida volver a relembrar, é dicir, unos, pero non, ainda ah, podemos escoitar as súas eh, mm, leccións lendo, volvendo a releelo, non? Claro, claro. Sí, sí. E ademais, eh, te digo que non dá tempo a seguir toda esa, esa nova creatividade, non? Sí, sí. Que non dá tempo todavía a ir descobrindo pouco a pouco. Sí. da moito por ler todavía, por menos no, no meu caso, non? Claro. Que falta todavía chegar a todo porque, claro, é unha produción tremenda, non? A que se va, sí. va aportando, non? É, eh, realmente é unha pérdida, pero unha pérdida, dixamos, xa non morrerá nunca máis, non? Porque nos deixa eh, parte de xa para sempre, non? Sí. Eh, eh, el mismo dicía que as súas opinións son fortes, que, que, que estés de acordo con elas ou non, os seus argumentos eran divertidos, mordaces ás veces, e, e, e, e para nós, os que, bueno, disfrutamos co, coa súa lectura bellamente escritos, como se pode decir en, Doutro, claro, claro. de outra maneira non se pode dicir bueno, mm, ah, eh, eh, a miña pro, a miña chamada non era somente por, para falar por algo que com, compartimos en común, sino por o feito de que, bueno, pois pues, aparte de felicitarte por ese por ese eh, galardón, porque, porque parte del test, non? Eh, pois decirnos co, como vai, como como continúan, como como siguen eses traballos, eh, esa ilusión, siguen pé. Sí, eu creo que a reserva de biosfera que nos venga a situar no mapa mundial eh, da, das áreas naturales, estamos mm. en todo recorrido todo o mundo nese, nese, nese mosaico de lugares privilexiados da naturaleza, pois aí temos aí que o xugues perfectamente colocado, merecido, evidentemente. Eh, vamos a ver, eh, eu creo que eh, falta eh, un barrio o reconhecimento da persona que realmente traballou por este caso. É que se ten un pouco um, nese lugar que eh, os avatares políticos a veces se cometen estas injusticias naturales. Mm. todo en falta mm, sí, sí, sí. sí, sí. Claro. Que, que, que foi un motor, un motor eh, para, para todo ese traballo, non? Claro, todo, todo, as cousas non se fan por si sí solas. Necesitan alguén que este transpirando, facendo, movéndose, ter esa ilusión e ese traballo permanente para poder levar a cabo eh, que, que hai que facer un gran sacrificio. Senón, as cousas non funcionan por si sí solas. Sí. E esa persona está aí e realmente pasa despois desapercibida porque grazas, non? O sea, claro. hai un cambio e evidentemente as persoas desplazase e eh, cando non debía estar, esas persoas non debía estar presentes únicamente no caso puntual de que un color outro este. Son persoas que debían estar aí sempre aportando esa gran caudal de... de... Porque, ao fin e ao cabo, non son políticos, senón amigos da, de facer cousas, non? Sí, sí. E utilizan como ferramenta pois, a, o, o, a veces o elemento política, non? Pero foi, eu quero facer isto simplemente como un acto de desagravio unha persona que estuvo ali presente pero non foi nin, nin referida, non? Ah. Eh, é unha lástima, é unha lástima que precisamente persoas así son son as que que a política de, desbota por por por, por bueno, pois por por non ter ese calado humano, non? Que que, que lle corresponde pois, bien, eh, eh, unha vez dito este non este acto de, de reconhecimento, non, eu creo que temos xa uh, todos os elementos son mm, que, que pode aportarse un área, por exemplo, protegida como esta, mm. tenes todos, ten todos os instrumentos que poden ser utilizados, falta o esencial, que se sustancie, que se peña en marcha, algo que sirva mundial a un, a un lugar como este. Pois ben, eu eh, creo que a xente non está sendo tratada, digamos, eh, ese camiño estades, non? Porque, bueno, pois vai adiante o Peirao, vai adiante algún tipo de, de obra que tiñades xa en mente, que tiñades previsto, non? Bueno, pois pues, eh, eu creo que si, sí, estamos completando pois pues, un número de obras, este agora en este temos varias en marcha, non? Porque uh eh, -huh. está funcionando pois eh, desde do plan e a través de outras iniciativas que chegaron por outro lado, pois pues, efectivamente estamos a punto de inaugurar o, o embarcadero, creemos que esta próxima semana está terminado, uh -huh. pues, xa, xa se adquiriu algún propieta, algún veciño xa adquiriu a primeira, o primeiro nave non para prometer, para pa inaugurar ali. Mm. Pues, un pequeno, ta, un pequeno catamarán. Un pequeno, bueno, pois pues está. Una especie, non? non? Sí, no, pero hubo un, propio, un veciño que xa teño que fixemos a discusión eh, na próxima semana xa andará navegando aí polo embalse. Ah, <laughs> ¿no? moi ben, moi ben. Vale, pois pues, temos iso, eh, por outro lado, pues, estamos tamén facendo unha urbanización aquí en Lobios de, a todo o que ha sido estación de caravanas, pois pues, estamos pues, esta semana a traballar nela, estamos facendo dos centros sociales, un en Río Cabello, na, e outro en Grou, Ajá. toda una serie de iniciativas marcadas, pero todas con un elemento, digamos, dominante, que a promoción turística de esta zona. Creemos que todos los valores que tenemos sabes que, que, termalismo, como conoces pues, tú perfectamente, pues estamos a ver si cerramos definitivamente ese proyecto de las las chavasqueiras, esos vasos a diferentes temperaturas legislatura de, desta vez, non sei sí. que será despois, non? E, eh, bueno, eh, temos a, a, o posta un valor do, do embarcadero, como falábamos, do, do embalse de Lindoso. Ajá. Uh -huh. E despois, pois, todas as actividades turísticas, como non sei se coñeces, e puxamos pois, unha iniciativa para facer un museo dos parques, aquí, eh, uh -huh. un museo aire libre da, da flora, dos parques. A pois, interpretación, pues, estamos... non? A, a, a, sí, eh, sí. Exactamente, da interpretación mm, logística e, bueno, pois eh, eh, faunística e, e, e tamén mm, avícola tamén, non? máis ben chega a un xardín botánico, vai poñendo todas as variantes da flora de, hai un, un, un museo xa da, da, da, da parte alta da terra sí. pero a parte máis importante sería a parte baixa onde existen estas especies únicas non como por exemplo o gento de cereza o lirio de cereza que son especies únicas no mundo hai toda unha, unha gama de autóctonas sí, sí, sí, sí. autóctonas eh, evidentemente entonces todo eso musealizar todo isto de unha forma natural crear este jardín e vamos a utilizar un antigo camping que está nun non consigo poñerse un funcionamento, pero sí pode, digamos, eh, reutilizarlo neste fin de, de construir isto donde xa existe un área deportiva no seu entorno, e eh, desde aí, pois, entonces, temos un compromiso con a Confederación para que nos revise unha vía peatonal a través do río Caldo hasta o propio balneario. Eu creo que isto completa, pois, unha serie de, de conxuntos de actuacións onde se pode, pois, eh, asociar con a pesca, con outras actividades, que serían un elemento máis para añadir a oferta turística, o reclamo turístico desta zona. Exacto, exacto. Que, por certo, vai aumentando e vai en, en, en bueno, vai en aumento porque eh, según teño visto por, por internet que hai varias casas rurais e varios aloxamentos Mm, de, de vivendas eh, pois de, de, de acceso bastante com, económico económicamente baixo, vamos, digamos de, de ofertas moi moi moi moi interesantes, claro, vamos. Claro, claro. Eh, aí existe unha, unha oferta variable e eh, xa que falas eu teño que falar evidentemente do Concello de Lobes que é o centro de gravidade destas parques non? Claro. Pois, digamos, casas andará por unha cantidad de habitacións tremendas, unhas 600 habitacións. Hai unha aportación moi importante de, de, de, de plazas de, para poder comer en todas sí, as súas variantes, desde lugares provinciales como Balneario, ¿no? sí, alto de, alto, de alto standing. Exactamente, eh, pasando para Casas de Aceite, de reciente inauguración en San Martín, sí, entonces unha casa con unha oferta tamén extraordinaria non de comidas de, de, basadas na, na, na, nas portuguesa, da gastronomía portuguesa. Tradicional, sí, sí, sí. Efectivamente. E despois temos aquí por López, como ves, coñeces tú, a Casa de San Martiño, hmm. uh -huh. que é unha oferta que figura nas vías máis aventaxadas. Uh hmm. -huh. Temos o, o Lusitano, que é o emblema da, da zona, evidentemente, o Rosal, sí, etcétera, etcétera. O, o lusitano está o cubano que pactou das casilas extraordinarias, non? Bueno, podíamos seguir enumerando, por sí, sí, de Río Calda, podíamos falar de, da cantidade enorme que non me gustaría que, que, que, que falaran comigo porque realmente é unha tremenda sí. cantidad de lugares e que todos están funcionando. E eh, variedade, ademais, eh, para, para elixir, tanto en precios como en, en, en oferta gastronómica diferente. Sí, sí, sí. Hombre, porque ten unha competencia extraordinaria en precios, en calidades eh, do lado portugués próximo, e obligas a esforzarse, non? Porque en Mendoza os bacalaos de de que estén que olada estamos en claro, kilómetros, claro. o de Castro Laboreiro, Laboreiro con o seu bacalao a broa, sí. ou cabrito da, da de Castro Laboreiro, o cabrito daquelas montañas, pois evidentemente hai que esforzarse moito pois para crear esa, esa vida, esa actividade gastronómica aquí que, que está funcionando. E eh, como hostelería, pois acabamos de, de inaugurar o hotel de apartamentos eh, de, de aquí no centro de Dolores, no, de Antonio Veloso. Antonio. Pues, pois, pois eso, que te felicitamos, que te desexamos que todo continúe ben e que como estaba rematando nesta temporada non queríamos deixar de saudarte, eh, bueno, pois que, que todo continúe igual e eh, miraremos de intentar achegarnos aí neste verán pois para saudarte personalmente eh, e ao mesmo tempo pois disfrutar un pouquinho máis de alguna mm, viaxe ou algún paseo por, polas sombras ou por algún sitio deses que, que ti seguro que nos descubrirás. Aí, aí quería chegar. Eh, pois, o, o que pretendía, eh, máis que nada, é facer unha oferta, a, a, a, invitar a todo mundo que se acerca a ti falando dos lugares que sabes que coñeces perfectamente <laughs> eh, quero facerte incluso un regalo para que viñas e eh, a ver se conseguime facer unha actuación tamén sobre a Virxe dos Xuris donde algunhas fotos túas pois, pues, eh, funcionaran en algunhas revistas por aí <laughs> moi ben, sí, <laughs> sí. estamos traballando tamén nesta dirección moi ben, moi ben bueno, pois agradececho moitísimo Xosé eh, que bueno, que ánimos desde aquí e eh, que todo o que precises de nós sabes que o terás para mí eh, este é moi non? Este é un dos momentos íntimos que teño do día, dos máis gratificantes, entonces moitas gracias por todo, e sabedes que me tedes do tipo que necesites. Moitas gracias, eh, Xosé, que, que o pases moi ben e que, bueno, que tamén precies un pouco de descanso e placer agora no, este verán que se, que, que, que se acerca, Por lo menos algunha semaniña así que se poderá eh, ter de lecer e de, de, de, de descanso, non? Eu nunca tuve unha semana nestes tres anos que levo que os procedimentos non estiman todavía disponible. A ver se me me chegou son capaz de... de, de arrancarme por aí. <laughs> bueno, despídote cunha peza de música que temos aquí preparada de Salif Keita, que é un dos... Mm, un da, da música nos perto, perto da nosa que, que, que ten algo que ver con, co, co portugués e co, co, norte de, de, co norte de Portugal e con Galicia. Veña. Moitas gracias. Unha aperta grande. Pois, un abrazo para Hasta todos. Hasta logo. Adiós. Talk to the people. Lord, look what thou You have made me strong So strong and brave You have given me life And also